ELATE CAI BATOS ERISDON PROS ALLEELAS ELATE CAI BATOS HEDE ELATE HEAUTEN EPAINUSA EFE HOTI CALEE EIMI CAI EUMEECEES CAI HUPSELE CAI CRESIMEUO EIS NAON STEGE CAI EIS PLOIA CAI POS EMOI SUNCRINAE HEDE BATOS EIPEN Eimnes theis ton pelekeon cae ton prionon ton se coptonton batos genestai kai su mallon theleeseis. Hoti udei en bioe ontas epairestai en tae doxae. Ton gar eutelon acindunos estin hobios.